заглянути. Черговий з порога приголомшив нова квартирна крадіжка на вулиці Червоноармійській, 20. У громадянки криничної за вами кучерявий уже двічі дзвонив. Звідки дзвонив? Та звідти ж, з червоноармійської. Двері у квартиру були відчинені. При вході стояв кучерявий. Побачивши Маринича, кивнув, тихо промурмотів. Не знав, де вас шукати. Посеред кухні, витягнувши довгі ноги в лакованих туфлях, сидів високий худорявий мужчина у чорному костюмі, білій мереженій сорочці і білій каватці, та смоктав чорну каву з маленької чашечки. Десь я бачив це випищене обличчя з коротенькими вусиками, легенькою свиною на скронях, подумав Маринич. Ага, це ж колега Артаса адвокат Петрикевич. Маринич кивнув йому, той теж нахилив голову. Почувши кроки в передпокої, з кімнати вийшов грек. Коротко поінформував. Працювали відмичками, жодних слідів зламу. Але чи був тут Марушко, чи гастролери, важко сказати, закінчуємо огляд. Що забрали? На 1800 карбованців облігацій 3% позики, 180 готівкою, два золотих персні, кольє з діамантом та золотий ланцюжок. Що тут робить адвокат? Це приятель криничний. Прийшов до неї, збиралися десяти. Маринич пройшов до кімнати. Експерт уважно оглядав крізь лупу поверхні стола, шафи, шухляд. Очевидно, відбитків пальців досі не виявили. Кринична, одягнута в довго оксамитову сукню, повернула голову до Маринича, привітала жалібною посмішкою. Ось як довелося вам вдруге завітати до мене. Я вам першому подзвонила, як тільки виявила покражу, але ваш телефон не відповідав. А коли виявили, відразу як прийшли додому. Ні, не відразу. У мене сьогодні був денний спектакль, а вечір вільний. Після вистави затрималася в перукарки. Хотіла причепоритися на вечір. Ми з Георгієм Гавриловичем зібрались на концерт Святослава Ріхта. Додому прийшла десь уже близько п'ятої. Нічого не помітила, все в кімнаті було так, як я залишила. З годиною відпочивала, потім поїла і почала одягатися на вечір. Коли заглянула до шкатулки з прикрасами, вона мене завжди стоїть тут, у шухляді. Побачила, що нема кольє. Спочатку вирішила, що, може, механічно поклали десь в інше місце, але виявилося, що немає і обох перснів, і ланцюжка. Я все зрозуміла, кинулась до туалетної тумбочки, де в мене лежать облігації, ще одна книжка та розхідні гроші. Там лежало лише ще книжка. Побачила біля телефонного апарата аркуш з вашим номером і відразу почала вам дзвонити. Телефон не відповідав, я розгубилася, не знала, що робити. Уже коли прийшов Георгій Гаврилович, він сам подзвонив на 02. Вона була збуджена, схвильована. Однак видалося Мариничі ця збудженість не від втрати речей скоріше від професіональної звички донести кожне слово до слухачів, дарма що їх не повний зал, а лише кілька чоловік. У подібних ситуаціях інші заламували руки, хапались за голову, охали, кричали, а кринична заспокійливих слів не потребувала. Маринич, проте, за звичкою промовив Не хвилюйтеся, Ангеліна Васильівна, речі ваші знайдемо, мусимо знайти. Головне знайти. До речі, я злодюг. Маринич аж застиг, побачивши, якими лютими стали щойно жалібні, розгублені очі криничної. Він розумів артистку, колись іще студентські роки в нього в автобусі витягли з кишені три карбованці. Звичайно, то дрібниця навіть для скромного студентського бюджету. У той час це 10 трамвайних квитків або один обід в університетській їдальні але він і досі пам'ятає, як буквально цілий тиждень ходив сам не свій.